Al-waqf. Uh, eh, sebelum kita memasuki atau mendalami tentang al-waqf ini, uh, alhamdulillah al-waqf ini sudah kita pelajari sebelum ini mengatakan bahawa dia adalah termasuk daripada yang terpenting di dalam tajwid. Semuanya yang kita pelajari adalah penting-penting, tapi ada yang lebih penting, ada yang penting, ada yang terpenting. Ini adalah yang terutama juga uh, atau yang terpenting juga sebab di waktu uh, kita menerangkan tentang ta'rif at-tajwid suatu ditanya Ali radhiyallahu anhu apa artinya tartil yang dibilang oleh Ali radhiyallahu anhu ialah At-tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki huruf, memperindah huruf-huruf, memberikan hak-haknya dan segala macam dan mengetahui tentang tempat berhenti al-waqf, al-wuquf. Ha, jadi berhenti ini adalah suatu tempat yang kita pilih. Bukan kita harus berhenti di mana saja kita berhenti. Tidak. Berhenti kita berhenti harus perhatikan di mana kita berhenti supaya jangan nanti kita salah berhenti. Di satu kalimat kalau kita berhenti terkadang bisa membawa kita kepada kemusyrikan. Dan kita kalau mempelajari tentang berhenti al-waqf itu, kita harus juga memperhatikan tentang al-ibtida. Al-waqf al-ibtida kedua-duanya itu adalah sekali jalan. Sejalan. Si kalau kita berhenti, berarti kita akan memulai. Kalau kita sudah mulai, kita harus akan berhenti. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita insyaallah akan memulai tentang apa artinya waqf dan bagaimana pembagian waqf dan apa anwa-anwa waqf itu semuanya kita akan pelajari nantinya insyaallah satu demi satu tentang waqf kita tidak cukup mempelajari tentang wakaf saja dan ibtida tetapi juga ada yang beriringan yang artinya hampir sama dengan wakaf tetapi dia itu tidak adalah wakaf jadi ada tiga istilah yang harus kita ketahui bersama dengan wakaf ini yang pertama adalah wakaf kemudian al-qata kemudian as-sakta ketiga-tiganya ini dalam permulaan tentang uh, artinya definisi tentang al-waqaf semuanya sama di mana definisi atau arti waqaf itu ialah dalam lughatan al-waqaf itu artinya kaf kaf artinya cukup atau berhenti stop hmm, itu artinya itulah artinya secara lughatan secara bahasa adalah cukup dan sedangkan al-waqaf dalam istilah tajwid waqaf ialah qat'a sad zamanin ma ma'a at-tanaffus bin niyyah al-istinaf fil qira'ah dia artinya di dalam bahasa arab al-waqf ialah qat'a nafas qasad jadi ialah memutus atau memperhatikan suara dan nafas qat'a nafas wasat zamanin ma waktu yang tertentu kemudian ditambah lagi ma'atan nafus dengan mengeluarkan nafas kita dalam waktu itu boleh bernafas kemudian bin niyah dengan niat al-istiknaf fil qara'ah akan menyambung atau memulai dalam membaca jadi itulah waqaf itu al-waqaf qata'asot wa nafas في آخر كلمة في وسط الآية وآخر الآية زمن ما مع تنفس بالنية الاستئناف في القراءة itu adalah artinya uh, waqaf artinya yang sempurna artinya sempurna al waqaf qata' as-sawt wan nafas ala akhir kalimah bi wasl al-ayah atau akhir al-ayah zamanin ma مع التنفس بالنية استئناف في القراءة jadi memutuskan suara dan nafas di akhir kalimat di pertengahan ayat atau di akhir ayat dengan bernafas kita sewaktu memutuskan suara kita itu kita ambil nafas dan dengan niat menyambung al-qiraah ah, itu yang waqaf itu kalau kita tahu artinya waqaf kita juga harus mengetahui arti daripada al-ibtida. Al-ibtida artinya ialah kalau dalam bahasa al-ibtida al-istinaf memulai. Kalau al-ibtida dalam istilahan syuru' fil qira'ah ba'da al-qata' atau as-sakta atau al-waqf. Jadi artinya al-ibtida dalam bahasa al ialah memulai. Kalau dalam istilah ialah asyru' fil qira'ah. Artinya berniat memulai dalam membaca setelah berhenti al-waqaf atau al-qata' mengakhiri bacaan dan saktah atau berhenti sejenak. Jadi setelah kita berhenti sejenak ada dalam berapa kalim kalimat di dalam Al-Qur'an atau qata setelah kita berhenti siap membaca Al-Qur'an nanti qata kita akan men uh, eh, mengemukakan juga masing-masing daripada itu artinya dan definisinya itulah tidak jadi kita sudah mengetahui al-waqf artinya qata nafas was-sad zamanin ma di akhir al-ayah atau di وسط al-ayah ma'a tanaffus fi al-qira'ah ma'a tanaffus fi al-qira'ah Kemudian tersyuruh mulai untuk membaca. Itulah yang waqaf tadi. Sekarang kita ambil yang setelah waqaf yang sejajar juga harus kita kita ketahui bersama waqaf itu ialah al-qata. Al-qata artinya juga adalah qata' nafas. Was-sad zamanin ma fi akhir al-ayah fi akhir al-ayah adam niyyah fi istinaf fi al-qira'ah jadi artinya memutuskan suara dan nafas di akhir ayat enggak boleh di pertengahan ayat di akhir ayat dengan tidak ada niat untuk menyambung bacaan lagi jadi kalau kita sudah siap membaca Al-Qur'an di sana dinamakan qata jadi bedanya antara waqaf dengan qata tadi itu ialah bahawa kalau di waqaf kita al-istiqnaf fil qira'ah kalau di qata' adamul istiqnaf fil qira'ah kalau di waqaf kita ada untuk berniat untuk menyambung membaca atau menyambung bacaan kita sedangkan di dalam al-qata' tidak ada lagi niat untuk menyambung bacaan kita jadi sudah berhenti sama sekali tidak akan kita baca pada saat kita baca itu lagi tianqata. Persamaannya keduanya adalah mengakhiri bacaan. Semua keduanya itu sama-sama sudah mengakhiri bacaan. Tetapi di waqaf kita akan menyambung lagi bacaan kita pada saat itu. Setelah kita ambil nafas, ah, kita sambung bacaan kita. Boleh kita membaca berhenti tadi itu di pertengahan uh, ayat atau di akhir ayat. Sedangkan qata tidak. Kata kita harus di akhir ayat tidak boleh ayat itu ada sambung bersambung maknanya atau ber ada persatuan makna dengan ayat kita berhenti dengan ayat yang sesudahnya di kata tidak boleh kita berhenti seperti uh, contoh fa'udhu billahi minas syaitanir rajim fala uqsimu bimawaqi'in nujum Hmm, sudah atau di ayat satu lagi fala uqsimu bima tubsirun ini yang yang asli yang benar fala uqsimu bima tubsirun sebab ada ayat sesudahnya wa ma la tubsirun jadi di akhir ayat di akhir ayat iya fala uqsimu bima tubsirun nah kita berhenti sudah di akhir ayat tetapi kita boleh berhenti tetapi kita tidak boleh mengakhiri bacaan kita di sini harus kita sambung dengan wama la tubsirun atau ayat lagi kullu man 'alaiha fan tak boleh kita berhenti di sini tidak boleh kita mengakhiri bacaan kita di sini sudah kita berhenti tutup Quran kita tinggalkan tidak boleh sebab ayat ini ada sambungannya dengan ayat sudahnya Kullu man 'alaiha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام jadi ada sambungannya wayabqa wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jadi tidak boleh kita berhenti di kullu man 'alaiha fan memang akhir ayat tapi tidak boleh karena di sana ada hubungan antara ayat wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Jadi disinilah contoh bahwa untuk wakaf boleh kita di sini berhenti. Karena kita akan menyambung wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita boleh menyambung sudahnya. Jadi itulah bedanya antara uh, wakaf dengan qata. Wakaf boleh di pertengahan ayat atau di akhir ayat walaupun ayat itu dengan sesudahnya ada sambungannya. Ada dalam arti makna sedangkan qata tidak boleh sama sekali. Jadi kita sama-sama berhenti, sama-sama memutus bacaan, tapi ada beda antara. Dan kita kalau qata ini kalau memulai ya kita sudah boleh mulai dari ayat yang sudahnya. Enggak usah diambil ayat yang sebelumnya, kalimat sebelumnya. Tapi sedangkan waqaf itu ada nanti macam uh, tentang tempat kita memulai apakah sesudahnya, apakah sebelumnya atau bagaimana itu melihat tempat berhenti kita nantinya sebab nanti ada macam-macam tempat oh macam-macam berhenti itu ada waktu tam ada waktu lazim ada waktu kafi ada waktu hasan ada waktu qabih jadi setiap tempat wukuf itu nanti ada bagaimana cara kita memulai membaca dan yang ketiga yang setaraf yang sama-sama dengan wukuf ini ialah istiqamah السكتة sama dengan waqaf sama dengan qata ta'rif sakta dalam istilahan ialah qata nafas wal qira'ah qata as-sawt wal qira'ah zamanin ma aqal min zaman al-waqf في وسط الآية أو آخر الآية بدون تنفس بدون تنفس مع استئناف في القراءة jadi sakta itu ialah memutus atau memotong baca uh, suara dan nafas kita lamanya sedikit atau lebih sedikit lebih kurang dari lama berhenti satu lagi tanpa bernafas tak boleh kita di sakta itu mengambil nafas kita tahan nafas kita dan kita sambung bacaan kita ma'al isti'naf fil qira'ah dengan menyambung bacaan kita. Kita sambung bacaan kita. Jadi sudah jelas as-sakta qata'a nafas wa sad zamanin aqal min zaman al-waqf fi wasth al-ayah aw akhir al-ayah bidun tanaffus ma'a isti'naf fil qira'ah. Memutus suara, menghentikan suara dan nafas zamannya lebih sedikit daripada zaman al-waqf tanpa bernafas dan berniat untuk menyambung dalam bacaan mengkelarkan bacaan kita sakta itu ada macamnya ada sakta bagi hafs ada 4 atau 5 sakta misalnya bal rana ala qulubihim bal ران على قلوبهم من راق من raq. Kemudian juga seperti itu semuanya adalah di pertengahan ayat ada juga di pertengahan ayat mim marqadihim hadza ma wa'ada ar-rahman. Yang di akhir ayat surah al-kahfi iwaja قيما لينذر بأسا شديدا حواجا adalah akhir ayat pertama di surat Al-Kahfi. Qayyiman liyunzira ba'san shadida adalah ayat yang kedua di surat Al-Kahfi. Ini kita baca saktah antara iwajan dengan qayyima itu. Kita baca saktah, tidak boleh kita menyambungnya iwajan qayyima kalau kita menyambung antara dua ayat ini harus kita saktah di sana harus kita saktah kalau kita menyambung antara dua ayat itu ai waja qayyiman liyunzira ba'san shadida kalau kita lihat juga di Al-Qur'an tidak ada di atas jim itu dua baris atas fathat fathatan Tidak ada fathatan Cuma satu saja jadi kita berhenti iwaja kalau kita mau waqaf iwaja ambil nafas kemudian qayyima atau kita menyambung keduanya ada ayat yang pertama dan kedua iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida juga kita uh, baris ataskan juga tidak boleh kita bikin ikhfa di sana dengan mendengungkan tidak boleh dalam bacaan hafs kalau sekadar di bacaan eh, eh, qira-qira uh, uh, yang lain ada juga ada yang mengatakan di antaranya ialah seperti sakta di sesudah sukun sudahnya ham, ha, hamzah qati fil ard lam sukun ta fil ard man amana atau mim sakinah sesudahnya alif madiyah apa saja bentuk sukun sesudahnya hamzah itu di seluruh oh, di qura yang lain selain daripada hafsah mereka itu akan bikin saktah namanya sakta nah ha, kalau sedangkan kita itu saja ada yang di surat uh, eh, al insan ada di surat mutaffifin ada di surat uh, uh, yasin dan ada di surat Kahfi. Itulah sakta-sakta yang ada di Hafs. Jadi kita berhenti di sana dan kita tidak boleh bernafas. Bal rana ala qulubihim. Bal rana ala qulubihim. Tidak boleh kita baca bal rana. Tidak. Bal rana. Atau man raqa. من راق من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن jadi itulah sekta yang ada di bacaan uh, juga di dalam surat maliyah halaka anni sultaniyah maliyah halaka anni sultaniyah jadi di maliyah hak ini hak saktah halaka anni ada hak sesudahnya jadi kita tidak boleh menidghamkan hak ini dengan hak yang sesudahnya hak yang pertama maliyah hak saktah dengan hak yang ber, hal, halaka anni ha, dalam hafs kita harus memperlihatkan bahawa itu ada dua hak maliyah halaka anni sultaniyah jadi di sana tidak boleh kita mengidghamkan sebab di antaranya itulah saktah itu yang menyebabkan uh, melarang idgham. Jadi ada maliyah halaka anni bal rana man raqa kemudian mim marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman iwaja qayyiman linzir ba'san shadida Ha, ini adalah lima tempat sakta yang bagi Hafs kita harus mengerti Hafs antarik Syatibiyah kita harus membacanya dengan sakta. Tapi kalau kita dengar ada yang mengatakan barrana marraq itu berarti bukan tarik Hafs antarik Syatibiyah yang dibacanya. Mungkin tarik Taibatan Nashr atau kura uh, kura lain membacanya itu adalah menidghamkannya. Jadi Eh, sebabnya saktah ini kenapa disaktahkan ha, terkadang adalah artinya seperti arti iwaja qayyima sedangkan iwaja artinya adalah yang bengkok qayyima artinya lurus nah, ha, bagaimana menyatukan yang bengkok dengan lurus nah, ha, jadi makanya harus berhenti kita di iwaja dahulu Ha, kemudian qayyima liyunzira ba'san syadida jelas jadi ini adalah tentang artinya jadi begitulah setiap uh, serta itu adalah penyebabnya ha, itu yang kedua tentang maliyah hal ka'anni supaya jangan kita menidghamkan huruf ha yang serta ini kepada ha yang mutaharikah sebab serta itu adalah melarang tentang idgham jadi kita harus sedangkan hak ini adalah hak hak sakta hak hak sakta jadi sebenarnya kita mempelajari tentang hak ad itu ada juga itu ada hak hak damir, seperti hak silah ada sukun ada yang tarik, ha, ada hak yang mati ini adalah hak sakta hak yang sakta yang mati ini di dalam al-Quran hanya cuman satu ini saja hak mati ya dia ada berapa hak yang mati yang berarti hak saktah ini ialah hak zaidah di akhir kalimat sesudah fi'il atau sesudah isim atau sesudah huruf tidak ada uh, menyebabkan mengganti uh, makna berubah makna atau arti daripada ayat itu kalau kita hilangkan dia dia berbeda dengan had dhamir kalau had dhamir mutaharikah atau sakinah kalau dihilangkan berarti rusak arti kalimat itu kalau had dhamir itu jadi tidak boleh kita hilangkan had dhamir itu sebab kalau kita hilangkan innahu misal au arjih wa akha ma ansanihu illa misalnya Eh, itu tidak boleh kita hilangkan. Kerana kalau kita hilangkan, merusak daripada arti Al-Quran tadinya. Tapi, kalau hak saktah ini, ada dia beberapa tempat, tapi yang hukumnya saktah idhar ini, cuma di surat ini saja. Maliyah di surat ini. Uh, eh, di surat al-qiyamah. Di surat al-apa ya? sedangkan yang lain ada uh, seperti di eh, fa bi hudahum qatadi ha fa bi hudahum ada itu di surat al-an'am atau surat al-a'raf kemudian ada juga ikhtilaf ulama mengatakan bahawa seperti di kalimat uh, eh, sannah kalimat lam yatasannah ah, di sana ada mengatakan hak itu adalah hak sabta nah lam yatasannah katanya itu itu katanya adalah hak hak sabta tetapi uh, ada yang mengatakan uh, tidak ada yang mengatakan dia itu adalah min baniyatul kalimah ah, Jadi hak sakta yang kita bilang maliyah halaka anni sultaniyah Ha, itu adalah di surat Al-Haqah di ayat uh, 28 hmm? ma ma aghni ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya maliya halaka anni sultaniya di akhir ayat 28 yang dimulai dengan ayat 29 halaka anni itu adalah hak saktah yang menyebabkan harus ada izhar di uh, kalimat itu enggak boleh kita idghamkan uh, kita mengetahui itu adalah uh, saktah dia karena sesudahnya memang antara dua hak hak dan ha ada juga kita di surat al-qari'ah hak saktah juga dan kita sudah mengatakan hak sakta itu adalah hak yang berbaris mati yang uh, datang yang eh, masuk di akhir kalimat dia mati tidak merubah artinya di surat al-qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ma hiya di sini ada hak hak ini bukan hak dhamir tapi adalah hak sakta tetapi tidak ada hukum sakta di sini karena sesudahnya bukan huruf ha mudahnya adalah huruf nun jadi mahiyah narun hamiyah uh, haknya adalah hak sakta tetapi dia bukan dinamakan bukan namakan uh, eh, hukumnya sakta di sana karena huruf sudahnya bukan ha juga di surat al-an'am seperti tadi Ustazah bilang hmm, fabihudahu muqtadih قل لا أسألكم عليه أجرا اقتده fi'il ada hak di belakangnya mati hak itulah bukanlah hak dhamir tetapi adalah hak sakta tetapi tidak ditulis di sini ada sakta karena sesudahnya bukan huruf ha sesudahnya adalah huruf qaf jadi tidak tidak harus ada idgham gitu kita sambung kita kita sambung antara dua juga dia akan tetap sukun وبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا tetap juga iqtadih tidak akan idgham dia ha, begitu juga uh, di uh, ha, surat al-baqarah lam yatasannah ha, yatasannah itu bukan semuanya mengatakan bahwa di sana adalah uh, hak sattah kalau ada yang mengatakan eh uh, itu asal kalimatnya sayyunah hmm, maka itu sanah eh, itu uh, adalah hak membentuk kalimat dan dia mahdhuf uh, eh, tetapi kalau seandainya orang yang mengatakan bahawa dia asal kalimatnya adalah asinun yatasanna jadi hak di sini adalah hak sabtah karena asal kalimat adalah yatasanna lam yatasanna bihadf uh, harf al-illah bihadf bihadf harf al-illah berhenti di akhir itu dengan hilangnya harf illah untuk tan majzumnya dengan lam yatasanna hak hak saktah bagi mereka وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس dan lam yatasannah kita ulang lagi kalau seandainya asal kalimatnya diambil dalam kalimah sainunah yang artinya lahdah sainunah lahdah berarti ia tersana ini adalah uh, eh, min banitul kalimah jadi mah, majzum hmm, dengan lam jadi hak itu adalah asli katanya majzum ya, jadi ia tersanahu ia tersanaha yang ia tersanahu asalnya tapi kalau ada mengatakan katanya ndak asalnya al-sinun. Al-sinun. Ah, jadi yatasanna. Yatasanna. Jadi ada harful illah mahdufa. Jadi ha ini adalah hak damir. Eh, hak saktah asfah. Maaf. Hak saktah. Bukan hak damir. Bukan hak mimpin itu kalimah. Jadi itulah di antara tentang saktah. Jadi sakta sendiri dia mempunyai banyak juga uh, pembagiannya. Banyak juga tentang keterangannya. Ini adalah sakta yang dikira namanya uh, wajib. Ialah kebagi hafs kalau kita bilangkan wajib yang harus kita saktahkan gitu. Tak boleh kita uh, anu, tak boleh kita ikramkan seperti maliyah halaka anni sultaniya atau kalimat iwaja qayyimal jadi harus kita sakta ada yang sakta yang jais itu ialah di antara akhir surat uh, al-anfal dengan awal surat at-taubah akhir anfal itu kalau kita membacanya akhir anfal itu ialah uh, innallaha bikulli shay'in alim hmm? kita mau menyambungnya dengan dara'ah itu ada menyambung itu ada boleh kita bacanya tapi dulu kita sudah pelajari tentang uh, membaca antara dua surat boleh disambung hmm? uh, innallaha bikulli shay'in alim bara'ah jadi menyambungnya boleh kita menidra uh, eh, kelapkan tanwin kepada ba kalau kita baca waslul jami' hmm. kalau juga kita membaca antara wasl dalam wasl ini kita boleh menyebutnya adalah saktah kita berhenti di kalimah alim kemudian kita baca bara'ah jadi dengan alim ini kita membacanya boleh di uh, dua harakat seperti إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله jadi alim kita berhenti tanpa bertanafus tanpa bernafas kemudian sama dengan bara'at sambung kita kan atau kita baca alim bara'at jadi kita um, berhenti di huruf mim kita mematikan mim tanpa kita menghidupkan barisnya tapi kita matikan barisnya dan kita setah di sana alim baro atau tidak boleh bernafas tidak boleh bernafas nah, ha, jadi kita sambung alim baro tidak ada itu kamnya tidak ada gunahnya di sana karena kita bikin setah tidak boleh kita baca alim baro atau tidak boleh yang boleh kita sambung kalau tidak kita baca alimun baraah atau serta alim baraatun minallah tanpa bernafas dengan niat kita untuk menyambung ini adalah hukumnya jais artinya boleh kita membacanya dengan kita boleh membacanya menyambungnya dengan sekta itulah eh uh, tentang sakatat yang ada dalam Al-Quran yang kita harus mengetahuinya surat Al-Haqah di surat uh, Yasin kita uh, sudah melihatnya tadi ya Alhamdulillah tentang membaca sesudahnya di saktah ini kita sambung tidak boleh kita ulang di mana di wakaf nanti ada mengulang, mengulang kita tapi di sini tidak sambung teruskan bacaan kita Mahaliyah halaka anni sultaniyah eh, Iwaja qayyiman liunzir ba'san syadidah Min marqadina hadha ma wa'ad ar-Rahman nah, Inilah uh, di antaranya Bal rana ala qulubihim Bal rana ala qulubihim Man raqa jadi itulah tentang sakta membaca sesudahnya. Sebab kita tanpa ada tenafus, tanpa bernafas waktu kita berhenti itu, jadi kita baca langsung. Nah, itulah tentang sakta yang kita pelajari, yang harus kita ketahui. Yang sakta yang hukumnya sakta hanya di surat uh, Al-Haqqah saja tadi seperti Maliyah Al-Fani itu kalau kita menyambungnya juga di akhir surat Al-Kahfi di awal surat di awal di akhir surat ayat yang pertama dengan membaca ayat yang kedua uh, kita akan masuki tentang al-waqaf ya jadi tadi kita baru muqaddimah atau pembukaan tentang al-waqaf dan kita mempelajari tiga istilah yang ada hubungannya antara waqaf dan ibtida ialah yang pertama adalah qata dan kita sudah mengambil perbedaan antara qata dengan waqaf bahwa qata itu adalah mengakhiri kalimat tanpa kita berniat untuk membacanya sedangkan waqaf kita berhenti dengan mengambil nafas dengan mengambil nafas dan berniat untuk menyambung membacanya baca waqaf berhenti kita di waqaf waqaf ini kita di pertengahan boleh di akhir ayat pun boleh Hmm, kita akan menyambung memulainya melihat di mana kita berhentinya sedangkan qata kita harus berhenti di akhir ayat dan dengan melihat pula catatan tidak ada hubungan ayat ini dengan sesudahnya dalam arti dan dalam bahasa lugah fi'il fa'il mudhafun ilaih semuanya itu tidak ada hubungan mereka sekarang hubungan antara al-waqaf dengan sekta. Apa per persamaan dan perbedaan antara yang dua ini juga? Persamaannya ialah kita berhenti di pertengahan ayat di akhir kalimat di pertengahan ayat atau di akhir ayat semua-semuanya ada kedua-duanya ada memang pertengahan dan ya, dan yang kedua kita memutus nafas kita ya dan suara kita ya sama-sama tetapi di waqaf kita bertanafus ah ini bedanya sedangkan di saktah ada matanafus bidun tanafus itu bedanya sedangkan menyambungnya adalah menyambung istinaf fil qiraah adalah untuk melanjutkan bacaan kita dengan niat kita untuk melanjutkan bacaan kita jadi bedanya ialah bahwa di saktah kita bidun tanafus dari tempat yang kita potong suara kita tadi itu berhenti tadi itu dengan yang sesudahnya tanpa ada kita nafas dan waktu waqaf lebih lama daripada waktu sakta waktu sakta lebih sedikit daripada waktu waqaf nah, di sana ajalah perbedaan antara mereka berdua nah, jadi nanti kita bisa akan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara tiga istilah tadi itu sakta dengan waqaf dengan qata hmm. uh, Ustazah kira tidak usah kita menyambung untuk wakaf sekarang saat ini juga insyaallah kita dalam uh, pelajaran yang akan datang kita akan memulai tentang wakaf itu dengan uh, pembagian-pembagiannya insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh